Кот, да, пожалуйста, бананы. Yes, I can. Конечно, могу. Послушайте еще несколько предложений. Could I call you tomorrow? Yes, you could. Could I call you tomorrow? Yes, you can. Could you telephone me next week? Yes, I could. Could you telephone me next week? Yes, I can. Нет, такие человеческие чувства. Мне приятно, что вы думаете. Почему? Потому что мне История, history, history, литература, коренной американец. Native American. который... коренных американцев. Почему-то мне только आशा रखिए कि दोनों पक्ष क्रियान्वयन की घटना को पीछे छोड़ देंगे पर दोनों पक्षों के बीच तनाव के सब कारण अब भी बने हुए हैं बीजिंग से डंकन पैक की रिपोर्ट के साथ कृष्णकांत सिंह चीन अमेरिकी मंत्री

The man in the street in the country that tore down the Iron Curtain in Europe. It can our weekly day in the life. I remember one action where our detectives were free. Uh, in Latin, Englishman tried to cope with the reality of living in England. In flashback, you take an hour In the cookery corner, we can come to the Polish fare until there on Polish Radio Warsaw, on shortwave, on satellite, and on cable, in Europe and North America. over en weer gedreigd met veto's tegen mekaars kandidaat. Maar misschien komt er wel een oplossing. De voorzitter van de Duitse Bundesbank riep de regeringsleiders vanmiddag op om zaterdag zeker en vast een kandidaat te kiezen. En kanselier Kool zei een groep van bankiers dat er hoe dan ook een beslissing zal vallen. Een verstandige keuze nog wel. Voor de markten en het grote publiek zou verdeeldheid over de Europese centrale bankier alvast een slecht signaal zijn. Maar voor de geen knelpunten meer. Op vraag van Duitsland 不过，看看很厉害。

En liten historia. Lite, lite körtid också kanske. Mm. Men eh, vi har plockat fram en skiva här, eller eh, flickorna som hämtar skiva, med eh, den svenska gruppen The Rull Group. Ja, och det var närmast för deras skull som jag ville ha den här sången. Jag har en gång tidigare redan beställt den här via Radio Åboland, alltså Vega Åboland. Och, och, och. Min aktiva minnesgå. Ja, jag tyckte väldigt bra. Den var inte fin gruppen i Jag tyckte speciellt om den här biten. Då den var lite... Mm. Det var nyligen här de uppträdde, men jag vet inte om det, på, om det var i Åbo. demandeur d'emploi. Ferme paytini qizil shiorlarni ko'tarib chiqib butun dunyo proletarlarini birlashishni talab qilish o'rniga التاسع من شهر مايو ورغم اعتراض وعدم موافقة روسيا فانه سيتم اتخاذ اجراءات سريعة لاعاقة الاستثمار في صربيا مثل التبادل التجاري الدولي هذا الامر سيتطلب ان يعقد وزراء خارجية الدول الاعضاء في لجنة الاتصال الدولية اجتماعا خاصا بهذا الشأن في الثامن من شهر مايو بالعاصمة البريطانية لندن وقد اعلنت لجنة الاتصال بشكل قاطع عن رفضها لاستقلال كوسوفو مع رفضها للوضع الحالي لسكان الاقليم الذي يمثل وضعا وحلا قومي внешность проявляется. Ну как, все вообще украинские женщины э, могут делать и ничего скандал. потом помириться? А потом помириться, да. Слушай, это очень хорошо на самом деле. Скажи, пожалуйста, что же это такого? Вот, как раз, уже знаешь,

Venga, una copia. Они его деяния премьер-министра. Вот он, консервативный. Аудио Махейка. Він задоволені 38% виборців Торі. Сьогодні 40. Опитування показало, що незважаючи Любий чоловічий успіхів уряду уделяється реформування системи оборони. найбільше Найголовніше, уряд відмовився від наступної попередників попередників річної давності, що полягало в масштабному зростанні видатків без забезпечення належних контрбалансів і в результаті до Нині у фінансовій галузі все гаразд, а британський фонд є найсильніший за багато років. Окрім того, багатьох виборців приваблює новий сучасний імідж лейбористської партії. Thank you. وأخيرا السؤال الثالث يقول أو عفوا يا فرصة إذا السؤال الثالث يقول كان رئيس مجال الخطة عند الهنود السيخ صحيح أم خطأ؟ Passa, sarà referendum. E perfino è una notizia curiosa che viene dalla Gran Bretagna ed è riportata dal Corriere. Il barbone di Londra, troppo cibo, lasciateci dormire. Questo è il titolo. Dice l'occhiello, beneficenza eccessiva e senza tetto si sentono perseguitati e c'è cioè l'emergenza rifiuti. Sì. יהיה לאלגור אורח שמקבל את הערב הזה בנוכחותו. וולקאם, נגיד אלף וניואנט. at mange dømte med nogenlunde styr på deres eget liv underkastes mere moderne straffeforanstaltninger som samfundstjeneste eller betingede domme, så det i højere grad er narkomanerne og de psykisk og socialt belastede, der dominerer i fængslerne. Zeichen von Leben.